Irolen eh, tenorea eta pilotarekin hasiko gira eskuskan eh, Matio Hospitalek Frantziako xapelduna kanporatu baitu Elite Pro, eh? Buruz Brukako xapelketako ligaskako azken eguna zen Amailan, finalerdia bezala zen, eh? Peio Lagalde eta Matio Hospitalen arteko norgeiagoka eta urepeldarrak berrogoi ogoita amabost geina hartu dio eta finala jokatuko du elduden igandean Bayonan Hospitalek eh, dukazuren kontra finala hori zuzenean eta B-mailan Julien Etxegaraiek ere irabazi du behogoi ogoita iru, antioro monzondartzen kontra, be mailako finala, egun sortzi eluden aste lehenian, donibane garazin, etxegarai alde batetik, Elgart bestetik, buruzburuka beti bainan amaturretan, ipar euskal erriko ligako xapelketaren konduko partidak, multsoko azkenak, Eta David Etxetok berrogoi jan amestoieko goita bat, Pantxo Lafitek berrogoi David Olaizolak emeretzi, Alen egia beherek berrogoi bainat Maitiako goita amar, Mark Berasategik berrogoi Maximetxe berriko goita emeretzi, Xabi Urrutik berrogoi David Samalbidek amalau, lau, Silven Dufurek berrogoi Xabi Alkasenako goita ameka, Erbe Bone Beltsek berrogoi, Errik ogoita zazpi, eta Pancho Balentzia eta Mikael Mazonden e, eh, arteko emaitzarik ez dugu. Bigerren eh, mailan, jakin azkaineko Gabi Ibarburuk irabazi duela berrogoi ogoita amairu, irigoienen kontra mikustara, Eta gero, goizeko izarako eh, malik niangek irabazi, denek bateko frantzistegiren kontra, berrogoi, goi, ogoi eta iru. Eh, gero, beste multsuan, emaitza, Mainaget eh, goizeko izagakoak berrogoi, goi, zarrersegiko iribarreneko goita sortzi, eta eskulariko martiarenako berrogoi, goi, noizbeiteko bisente lagaldek, Hogoi, beste multsuan, kapituariko aiande txeko parek galdu du, berrogoi egoita ama bost, baigoriko grazien kaminoren kontra, eta urruinako Kristof Zigarroak airez aire irabazidu senpereko jauregiren kontra. Beste multsuan, eh, bakeko ion iturbek airez aire ere eh, miagistarrakeko andoni mendiren kontra, eta noiz baiteko manu etxe mendik berrogoi, baigoriko gorostiagek, ogoi amekan, Zaharertxikiko tamburenek berrogoi lauerriko espezok ogoita zazpi, eta atzarriko ibaran txordokik eh, batez irabazi, airetikeko etxe kontra. Eh, beste emaitzak ere bai, Piarrez Dukazu itxasuarrak berrogoi, lauerriko etxe bestek ogoita sei, Zaharertxikiko berteretxek berrogoi, bakeko joan egia berek, ogoita ama bost, eta azken multsuan bigarren mailan beti, Amikuseko mendiburuk galdu goizeko izarako zubiaten kontra berrogoi ogoita bi eta itxasuko Kristof Elizaldek berrogoi lau erriko toma dizabok ogoita lau una beraz pilotako emaitzak zoin gintuen. Rugbiari lotzen gira, Euskal Kosta landesetako xapelketak baziren atzo, orezko mailan kanbok amabi leonek hiru, senperek ere irabazi amabi sei bardozi, edo bardozeri, eta selkapenean, edo da bardoze ala ere beti lehen, senpere bigarren eta kanbo hiru garren. Promozion honor delakoan urruñak tartazen galdu emeretzi ama lau, eta bidartek irabazi be oitalau bost grenaden kontra, urruña hiru garren, bidarte lau garren. Bigarren mailan ziburuk Bilbok berdinketa ardietsi du pomarrezen amarna, ustaritze jatsu garaile, emeretzi amar ondren kontra ustaritze jatsu bigarren eta ziburu seigarren eta irugarren eta laugarren mailetan, Sarak galdu etxen, ermen kontra amabi bost, arango itxena zen jande marzaken ogoi zero, mendikotak ere irabazi anpoan, union stadist sovete rugbiren zelaian, hoita emeretzi zero eta sibrotarrak lehen, azkaine bigarren, arango basusari laugarren eta seigarren, sarai rugbian beti. Etzen federal xapelketarik, baina jakin eh, Nafarroak galdu duela berantarik ilako partida federal bian, e, oita sortzi hiru lan emezanen kontra, multsuntan endaiarrak lehen beti, maule bigarren, Nafarroa bosgarren, bokale sortzi garen. Topa amalauean, jakin duzue, berantazko partida ere galdu duela baionak aire zaire Parisen jazin metroren zelaian, behogite meretzi hogoi, kasi kondenatia dugu baionako taldea prodebinariko da eluden urtean, baiona azken, eta larun batean, generat Clermonten eh, zelairatuko da, vihoneko taldea prodebin ogoita bat garen egunaren konduko partida, eta hor eluden ostiralian izanen da, narbon miagitze, eta halai, jubiaren zat, beraz, emaitzak zoin genituen. Rugbian bezala futbolan etzen eh, CFA xapelketarik, eh, baina CFA bin bazen gibela toa izan zen partida bat, arotxajaren gatik, baiona ari zen bordalen, stad bordeleren zelaian, eta baionak galdu du iru eta bat eh, ligan, eh, behako bat uh, eh, egualdeari begira, eta iruñako sasunak galdu, bat hiru Real Madrilen kontra, donostiako egealan agusitu kanpoan eh, Barcelonan, espainol uh, taldearen zelaian bat eta bi, Barcelonak uh, lehertu du alabez gazteizen 6-0 eta bilboko atletikek bi, akuruñak bat, gaur bada partida bat bederatziak lorten gutitan, eibar, granada. Xelkapenian erre alabos garen, atletik zazpi garen, eibar sortzi garen, alabes eta usasuna ogoi eta azken lekuan. Nesketan, eh, garaile Barcelona donostian errealaren zelaian hiru zero, jartzunek galdu huelban bi zero, adatik bilboko atletikek irabazi bi zero, tenerefieren kontra. Esku balonian uh, eh, ligan iruneko bidasoak irabazi zantan dejen, ogoita bederatzi, ogoita bi, eta Europako Kopakipian iruneako anaitasunako ogoita Finlandiako kokek ogoita lau, eta nazional bian uh, eh, irisarrik galdu, atarratzek irabazi, atarratze sei garen, eta irisarri ama garen, eta azken lekuan nesketan eh, ligan donostiako beraberak irabazi, barakaldako zuazok ere bai, nazional bat mailan, at Gerratik Bayonak galu lepuzenen, oita ama bost eme sortzi, abihon bederatzi garen, nasional bianan gero miarritzek irabazi, ogoita ama ogoita bost limozen kontra. Lapurtarrak laugarren, saski balonian, angilu koneskek irabazi, nasional bian, tarben, berroita ama lau, hirutonoita ama zazpi, angilu bigarren, eta angelun egonez, izotzokeian ormadik errezebitzen zuen kan, eta amargarren eh, garaipena lehokatu du segidan eh, ormadik, lau eta bat irabaziz, angelua rakiru erren eta bururatuko dugu, txirindularitza ipatuz, ez bazkeko azken eta paeraman baitu maulen, Kevin Lecan fek, eta txailka pen Roman gian, Romen garaile eh, lurreko armadako beraz piripitalaria. Kibolen emaitzen dugu, untsa!